the power. Power for now, pump it up. the power, let me you say. the power. Power for now, say what? the power, let me you say. the power. Hey, got to fight the power, yeah, As rhythm, the through your mind, problem We gotta From the heart is the start of work of art to revolution. I'm entertained up in strange people. We are all the same, no we're not the same, cause we don't know the can. One way either way it is, we can't get careless eyes. Ah, you say, what is this? Oh, beloved, let's get down to business, business of the business, business. Welcome to the show. Hey, let go of what you know. Say what? Everybody see, and all that's you. Fight the power that be. Let me just say, fight the power. Power, but that's me what? Fight the power. Let me just say, fight the power the Fight the power, the leaders say. Fight the power. How for that thing, what's your? Fight the power. The say. Fight the power. Hey, we got to fight the power in that beat. Everybody right there. Get on up. Everybody right there. Get into it. Everybody right here. Get involved. Get involved. Get involved. Everybody right there. Get on up. Everybody up there. Get into it. Boom! like hold head. Hear the drummer get wicked. This is New York City, Mike. čak Di uživa na ovom koncertu koji mi se čini se čini mi se bio snimljen u Njujorku, mi ćemo malo da pričamo preko toga s obzirom da ne znamo da rimujemo ni da repujemo, ne znam. Ne znam također, <laughs> ne znam. ok, 58. put po redu, dobro veče. Dobro veče. Kupek večeras u malo oslabljenom izdanju. S obzirom da nas je samo dvoje u studiju. A poslušat ćemo još malo zapravo čak Dija i Public Enemy, pošto opet imamo nekih malih tehničkih problema. Naravno. the ovo divno, rekao bi da smo i probleme riješili Da, počeli smo 58. kupek sa Public enemy onako kako smo zapravo i nazvali ovaj 58. kupek po redu, Fight the Power. Zašto Fight the Power? Pa zato jer je između ostalog Public Enemy bio verovatno jedan od idola našem večerašnjem gostu, a reč je naravno o Frenkiju. Dakle, u 58. kupeku, e, ono što ćemo zapravo najvećim delom imati prilike slušati, je upravo razgovor sa Frenkijem, koji ajde možemo da kažemo slobodno sa nekim povodom, jer 23. februara svira u, odnosno repuje, zajedno sa još mnogim gostima, o čemu ćete slušati u samom intervjuu, u Beogradskom Gun klubu i mi smo tim povodom za one koji budu najbrži nakon razgovora, odnosno nakon završetka intervjua sa Frenkijem, pripremili i nekoliko karata za sam koncert, pa svi vi koji slušate ovo upravo sada ili nakon Frenkija, javite se na hekupeket.gmail.com i ko zna, možda budete sretni dobitnici po dve karte za sam koncert Frenkija. A osim Frenkija, ovaj kupek će se razlikovati od ostalih i po nekim novitetima, o tome će vam malo više Anja pričati. <laughs> Anja, izvoli. Čemu <laughs> sad? A da, e, bitno je reći da najavimo tačnije e, NoFM će se u ovoj zadnjoj nedelji februara, tačnije od 22. do 28. E, predstaviti široj publici mikrofestivalom koji se naziva Festival angažovane kulture zvučnih i radijskih umjetnosti. I na taj način OFM će predstaviti svoju novu lokaciju. To je Galerija 12 Galerije 12 u ulici Karađorđevoj broj 59, pa vas sve pozivamo da dođete. Ulaz je besplatan, a o programu više možete vidjeti na našoj Facebook stranici nofm.rs ili na Twitter nalogu. Da, a o konkretnijem programu e, samog kupeka i to naredni utorak od 20h, svi vi koji budete u blizini možete slobodno da svratite, pošto će emisija po prvi put biti i otvorena za javnost, a zapravo smo pripremili neku vrstu mini krokodila, odnosno festivala čuvenog književnog regionalnog festivala koji otklanja letargiju i dosad. <laughs> I dosad, da, gosti će biti između ostalog i Vlada Arsenijević. Eh, imat ćemo neke goste iz Užica, Anja, možda bi ti nešto više rekla o tome. Pa o Užicama e, naširoko i naveliko u martu, ja se nadam, to je neki okviran datum. A iz Užica nam stiže čovjek koji živi u Beogradu i koji svake srede zapravo nastupa u Skadarli, a taj utorak će posjetiti nama pod nazivom Shrink FM, pa ćemo čuti kako to zvuči. A ne svira ni harmoniku, ni A ne svira ništa. <laughs> da. O tome ćemo zapravo malo više pred kraj emisije, a nakon razgovora sa Frenkijem mi ćemo ne možda, nego ćemo nastaviti nekako u istom stilu, odnosno hip-hop stilu, a tu će Anja opet da se nadoveže. <laughs> već pa šta ćemo da poslušamo da, kako već ovaj, uvijek spominjamo te muzičke novitete definitivno je u središtu pažnje sada Frankie sa svojim novim albumom ali i E, Zagreb je iznjedrio novi album, u pitanju je Sinestet, portal koji okuplja e, najbolje hip-hop artiste Hrvatske. I Sinestete dolazi nam inkognito popara, iza tog umjetničkog imena krije se Gordon Radočaj, koji se počeo hip-hopom baviti u zagrebačkom sastavu Elemental i sarađivao je sa mnogim hrvatskim umjetnicima kao što su Bolesna braća, Elba Hate i ostali. A sada u tu je objavio ovaj drugi album i to baš, baš nedavno, prije nekoliko dana je bila promocija u Zagrebačkom ksetu pa ćemo eto poslušati par stvari s novog albuma. Da. I eto, pre nego što nastavimo dalje sa Kupakom, još samo da kažem, dakle da je taj posljednji Frankijev album zapravo objavljen negde tamo u oktobru, čini mi se, prošle godine i zove se Trojanac, ali pre nego što krenemo na samoga Frenkija, nešto što je zapravo postojalo i u samoj najavi. shot, you can bruise us, but you'll have to answer to. Oh, The money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. and son. His game is called surviving. At the end of the holiday come. you know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the blind Mariah. Goodbye to the Brixton son. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. shore. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? can crush us, you can but have to Ima ljudi što se bore jedan dan, dobri su. Ima onih što se bore jednu godinu, bolji su. Ima onih što se bore mnogo godina i veoma su dobri. Ali ima i onih koji se bore čitavog života. E, oni su neophodni. Rijetisko rijetki su oni koji bi se mogli uračunati u ove posljednje. Bertolt Brecht, čiji je ovo aksijom, je bio jedan od njih. Jedan od njih je bio i Joe Stramer, možda i rodonačelnik borbe putem muzike. Svojim tekstovima zadavao je udarac ovom nakaradnom sistemu, što je na kraju i platio ranom smrću. Ideje su se širile i izvan okvira Britanije, pa su tako stigle i do nas. Kod nekog prije, kod nekog poslije, ali je bitno da se primila. Istina, ona je prvo poprimila antinacionalni oblik, kritizirajući države nacije, države religije, države zastave, da bi tek posljednjih godina bila klasno obojena kad je postalo jasno kakva prevara je stajala iza projekata država nacije a tu negdje pod obroncima Majevice već godinama protiv svega navedenog bori se Frenki. Rođen u Bjeljini, Frenki je početkom rata izbjegao u Tuzlu gdje se i formirao kao hip-hop umjetnik, odnosno kao nastavljak Stramerove filozofije i prije svega kao čovjek. Možda bi preciznije bilo reći da je Frenki nastavljač filozofije Public enemija. Svojim snažnim rimama pogađa baš u srce problema – Nekad je to činio žustro i pravo u glavu, a danas malo profinjenije, ali nimalo neefikasnije. Dakle, poslušajte jednog borca koji se pjesmom i rimom bori već mnogo godina za bolje nam društvo. Poslušajte Trojanca. Ugasim TV, ugasim dnevnik Ne želim govor mržnje da mi uđe u riječnik Ne želim sukobi, neću ratne priče Neću da gledam krv i grobnice više Ja nisam žrtva, ne treba mi spomenik Ja živim, to znači da sam pobjednik Ne idem za stadom, znači odmetnik Odan idej kao Leninu bolševik Vjerujem da društvu najviše dajem Tako što i sebe bolje upoznajem Ne da magli da mi pomuti bistru samo iskreno, e, samo uz istinu Daću vam sve, od ljubavi do trauma I ne tražim od vas ništa za uzvrat Ne morate me volit, nit mi se divit Želim samo jedno, pustite me živit Od malih nogu, pakuju nas u kutije Sistematički se različito ubije Nije dozvoljeno remetiti rej, Ako si drugačiji, oni će ti nametnuti tek učete poslušnosti i disciplini Pripadaj naciji, jer ili Ako iz kutije izađeš jednog dana Bićeš ćeš izdajica, slabić, vrijedan srama uče te kura da horaš koga da poštuješ Koga da slušaš, nikoga da ne propituješ Budi dobar vjernik i mrzi komšiju Ili će mi nić, ili će oni nas da pobiju prije nego saznaš Njihov si igrač, njihov mentalitet i stav imaš Zato zaroni duboko probudi borca Budi trojanac usred dvorca papilonske kule su i prije bile dizane Iz te su rušene i izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac za vjere i nacije Trojanac ako si dio neke partije Trojanac za klase i grupe i kad žele tvoje dupe za njihove trupe I onda trošiš i uzimaš kredite Da bi bio priznati dio elite Iskoristavaš I živote uništavaš Za druge te nije briga, ti imaš, znaš A država te uči biti lojalan Za otačbinu care, život odmah dam Mi smo narod sa istorijom, kulturom Volimo da zapalimo kuću onom drugom Čija je voda pa za nju plaćati moram Ko kaže da je vaša zemlja kojoj hodam Ko ste vi, pa namećete zakon Tražite od nas poslušnost i naklon A vjerske vođe s nama na prvom frontu Dižu moral i dodaju nam bombu Uče nas šta blud i vjerski sjaj Budi trojanaci, iznuta mijenja Papilonske kule su i prije bile dizane Iste te su rušene izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac, za vjere i nacije Trojanac Ako si dio neke partije Trojanac Za klase i grupe i kad žele tvoje dupe Za njihove trupe I s vremenom kocija postaje udobna Čovjek se navikne i brzo uhoda Izvirit iz nje budete strah jer unutra je masa a vani si sam Sve ono što ste roditelji učili ono s čim su te u školi punili Sve to odbaci poput drugog voća Da bi se mijenio moraš bit prazna ploča Obrazovanje nije moć i sila Obrazovanje je rezanje krila Nemoj ići za njima, nemoj ići za mnom Idi svojom stazom, misli svojom glavom Kaotična i absurdna je slika Ljudi vjeruju sistem ko da je sveta knjiga Tvoje buđenje prekida lanac Zato otvori oči i... Babilonske kule su i prije bile dizane I su rušene izbrisane Rušili su ih izvanja, iznutra Tako je bilo juče, tako će biti sutra Trojanac, za vjere i nacije Trojanac, ako si dio neke partije Trojanac, za klase i grupe I kad žele tvoje dupe za njihove trupe tamo krajem prošle godine li si objavio taj zvanično četvrti album. O, o, u Beogradu te nije bilo nešto često koliko mi se čini. Pa ne znam, eto, pauza između, između Proto otrova i trojanca je bila malo više od dvije godine, ja mislim. Uh-huh. I do duše jesmo mi razlukli Proto otrov, ono, pofino, znači, imali smo četiri, pet video spotova, i, i dosta smo nastupali i, i onda i sedom ti nastupi su tu uvijek bili gdje sam izvodio te stvari, tako da meni, meni se nije činilo ko neko, dugo vrijeme, ali sam htio da onaj, ovaj album, znači, da, da napravim sve kako treba, nisam htio da se forsiram, da, nešto žurim, da, da ne pišem nazor, nego sam ono, znaš, malo pisao, pa malo da ostavim da stoji, pre je prestala, pa poslušam ponovo, pa doradim. Tako da, mislim da ono dvije godine, ili koliko je bilo, možda malo više, da je to sasvim dovoljno i, i dobar neki razlog između albuma. Da, pa dobro, to je. Prije, smo radili, izbacivali albume skoro svake godine, mislim da je to malo too much. Ovo je po meni idealno. U stvari, šta znači idealno? Samo treba, jer ono, ovisi o inspiraciji, o, o, o tebi, jel? Da. Da li se piše, da li imaš u čemu, da li imaš teme, pa koliko treba, nek traje, koliko traje, nek traje, to je moje mišljenje. Da. Ne znam da li kažem na sreću ili nažalost, ali ti inspiracije imaš koliko ti srce želi u okolini oko tebe, pa i malo, a i malo šire. Jeste, to je, to je istina, znači <laughs> dobro, je samo malo prošetam kroz grad, <laughs> poslušam neke priče, iskustva, pogledam dnevnik i i ovaj, jako je lako naći neku temu za zapisati na, na, čemu, na čemu ćeš ti ispriti. Tako da, onaj, što se toga tiče, inspiracija ima dovoljno s tim što sad u zadnje vrijeme, pa i na Trojancu sam pokušavao da više te teme upakujem kroz neke razne priče, da to ne bude onako više direktno u glavu i radikalno možda i šta ja znam, nego da onako, eto, da se to sve nekako kroz priče provede, pa možda mislim da tako ovaj, i bolje dolazi do ljudi. Jel se to zove ovaj, u neku ruku i sazrijevanje ili kako? Još više sam odšao u tom smjeru, dakle, sigurno i sazrijevanje i jednostavno malo se promijenio način odnosno ugao iz kojeg posmatram sve te stvari, pa i to se odrazilo na, na tekstove, naravno. Uh Sad 23. imaš taj koncert u, u, u, u u Beogradu. Ovaj, ti si na samom albumu ima popriličan broj gostiju, a imat ćeš i, i na samom koncertu. Pa možeš malo više prvo o albumu, zapravo ko su ti gosti, pa ćemo onda i o koncertima. Pa, gosti na albumu su e, iz Beograda, konkretno tu je Marcello i Vukašin iz benda IRFN. Onda imamo iz Novog pazara DJ Mrki, koji je gostovao na tri svih pjesma gdje je radio neki skrec, a onda pored njih su tu kontra, Edo naravno um, i Buba Koreli, ja se nadam da sam sad sve napravio. I ovo je sad eh, prvi moj samostalni koncert u Beogradu i oficijalna promocija Trojanca, tako da sam odlučio poznat jel, i Mrku dolazi da gostuju i usput i, i, Opera, Opera, koji poznajem već par godina i koji je ono, jedan od najboljih freestylera na Balkanu i Kent Vejta, to je bio predlog ovaj, Kepe i, i kluba tamo, isto mhm. jedan odličan mlad MC koji jako poštijem cijeni, pa sam odlučio ono, da malo u krug i da, da pozovem njih, ali u biti to će biti ono, prva oficijalna promocija i moj samostalni prvi koncert u Beogradu. Prije sam bio sredom, bio sam u, Novom Sadu, u, ne znam, Zrenjaninu i tako to, ali u Beogradu sad još nisam nastupio, tako da baš me zanimaju reakcije i da vidim kako će ljudi reagovati, kako će ljudi biti. Ono što ja mogu da, da vidim dosta ovako preko interneta neki feedback je da ono, dosta ljudi slušaju, da se ljudima sviđa album u Beogradu i da mislim da je sad ono idealno vrijeme da dođe da se predstavi ljudi. Da se neki drugi ljudi pitaju konkretno ja, vjerovatno bi to rekli da je bilo i ranije, ali dobro, bože moj. Nikad nije kasno, evo. Dolazili smo mi u Podred i ne znam, bio sam se jednom i tako nešto. Pa da. bio neke priče i poziv, ali nikad nešto sad mogu baš odbiljno. Ali ja sam nekako, uvijek se nekako desilo nekako gdje ja ono nisam imuno glumac, ono, prošla ta priča, pa ono, tako da sam ono, baš pa sad ću to neki pravi zna. Zanimljiva mi je ta, ajmo nazovimo to, neka vrstom solidarnosti među, među vama ovaj, tom generacijom hip-hopera. Vrlo često eh, jedni drugima gostujete po albumima a i po samim koncertima, to je praktički gotovo nastala jedna čitava škola u Srbiji, u Bosni i u Hrvatskoj. Jeste, pa mi se u biti poznajemo već od samih početaka, znači dolazili smo u Beograd kada je još postojala Basiliti izdavača kuća koja vidim da sad se ponovo malo aktivira uh mhm. -huh. i taj kontakt je ovaj, nastao preko Marčela, mi smo za njega čuli poznali i puštali smo njegovu pjesmu u emisiji, mislim da taj još nije izdao prvi album i onda je on eh, došao, imao je, ja mislim, jedan svoj prvi nastup da uopšte da je imao Tuzli na našem rođendan, našom žena. i tada smo se uvezali, onda smo mi ubrzo dolazili u Beograd, Edo je tad snimao eh, izbacio, izbacio ovaj prvi album Slušaj materi i ti je izdao taj CD za srpsko, srbijansko tržište i tada su slijedili neki ono neka gostovanja, dolazili smo mi kod njih, gdje snimali smo recimo prvi Krim de la za prvi album, pa onda Edu snimili smo i snimo Suze. I to smo super znali sa cijelom ekipom, Ajsa, Viklera, Tindeta, VIP, i ne znam, Struka i ko je tu tad još se bio kod te ekipe, se vrtio i u biti onda smo se sretali da li na nekim koncertima, festivalima, Marcello je jako čist gost u Tuzli, i, i onda, onda je uslijedila ponovo neka suradnja na mom albumu i tako da ono, šta ja znam, ja mislim da generalno ja kad gledam na našu temu, mislim, gledam šire, znači gledam, uh-huh. Mhm. smatram to, znači i Hrvatsku, i Srbiju, i Bosnu, pa i Crnu Goru, pa i Makedoniju i Sloveniju, ako je tu malo razlika smatram da je to sve jedan, jedna scena, onako šta ja znam. I svakako da nam je interesu da, da to bude nekako šire, da možemo putovati od Ljubljane do Skoplja, a ne od Tuzne do Mostara. I mislim da i oni svi gledaju na to slični, na sličan način i <clears throat> biti se, svi se ono, poznajemo sebe, nema nas toliko puno i surađujemo postoji neka razlika u, u tim jel, stilovima i ne znam, testovima i produkciji, ali ono, mislim da, da smo svi jedno nekako, pa reći, veliko društvo i da kroz muziku smo ono, se vezali s prijateljima. Mm Sad, koliko se sjećam, Edo je tada za me objavio čak dva albuma i slušaj Materi nosi Kiriki. Kao, kao, kao, dupli, da. I on je time negdje zapravo i ajde probio tu blokadu, pre svega kod samih izdavača. Kako stvari stoje sa tobom? Mislim, ja sam tvoj album iskreno skinuo preko interneta bez problema, mislim, koliko ti to vidiš, <laughs> ajde, kao neki problem, i, ovaj, i može li se uopšte CD naći u nekoj slobodnoj prodaji okolo? Pa, tako kada je, kada je Siviti postojao, oni su stvarno se trudili da naprave nešto od svega toga i izdavali su dosta njihovih domaćih izvođača, iz, iz, spomenuo Sjedin, znači album, odnosno jedna prva dva albuma, čak i moj prvi su uspravili neku distribuciju, nešto sitno, ali onda je uslijedilo neko vrijeme gdje je to sve drastično opalo, ne samo kod njih, nego i kod nas, pa je ta prodaja ono, malte ne nestala. I danas je jako teško, ja faktički sa Menartom imam neki dogovor i oni rade za Hrvatsku i oni imaju nekog u Srbiji, ali ja ne znam imaju, imaju, ko je, gdje i šta, ali to je sve sitno, znaš. Tako da nema, nemam, <clears throat> nemam baš ono, nemam pojma kako se, u kojim ciframa se to razvija u Srbiji, ali što je danas ono, velika prednost je ovaj internet, jel, i, mhm. to u kojem živimo, ono, Facebook i Twitter i YouTube i znači to je apsolutno ne zahtjeva nikakvu distribuciju i ništa, tako da ljudi koji slušaju tu muziku mogu je jako jednostavno naći na internetu, čuti, kupiti legalno na internetu, to kod nas isto još nije toliko zaživilo pa se skida ilegalno, naravno, mislim, ja to ne smatram nekim problemom, ja to isto radim, meni je cilj da se muzika čuje što dalje. Naravno, volio bi ja da mogu od nečega živim, ali tu onda dolazi vidim koncept i onda ako neko ja sluša, voli, ako cilju, to što sam napravio, prvom prilikom nadam se da će doći neki koncept, pa na ta način podržati izvođača. Ali generalno mislim da to vrijeme izdavača, da je to sve onako u padu i silaznoj putanji i ja vidim da, ovaj, recimo, ja pomoću Facebooka mogu da malo to ne sam vodim svoju karijeru, da mogu da dogovaram koncerte, mogu da promovišem to, da najavljujem nove pjesme, spotove i da, da ljudi su, da je, znači, faktički izdavač je tu izbacen iz lanca, ja imam direktan kontakt sa, sa, sa slušateljima, sa fanovima, jedan, ako bi rekao, intiman kontakt i znači oni me mogu pitati šta god žele, znači mogu doći do mene direktno, prije to nije bilo moguće i, i mislim da zbog toga se stvorila, stvorila jedna lojalna veza i da mislim, primijetio sam kod sad na zadnjem albumu da ono, dosta ljudi, eto čak smo dali cijeli album na slušanje na YouTube-u i fanovi, fanovi to poštuju i onda stvarno pokušavaju da podrže na neki drugi način, pa ono, i, i tamo su bili neki komentari ne znam, neko je pisao, ja moram skinti album, dajte neki link, pa ga onda ovi drugi napadaju, nemoj biti šupak, znaš, i kupi CD ako imaš priliku, i tako da, ono, znaš, mislim, ako si iskren sa, sa, sa ljudima, sa, sa slušateljima, da će oni to prepoznati, da će biti korektni prema tebi. Na, na neki način koji će uvijek nas da pokažu i mislim da je zapravo zanimljivo neko vrijeme koje živim što se tiče muzike, pogotovo što se tiče repa. Danas u Bosni se dešava neka ekspanzija transpozija gdje imamo jako puno novih izvođača koji imaju po par stotina hiljada pregleda na YouTube, u a to su zapravo demo izvođači. Ja vjerujem da se to desilo negdje na zapadu da bi i kuće trčalo tim klincima, javnim nudili neke ugovore, kao kod nas se to ne dešava. Znači ti klinci ono snimaju sport, danas se neki fotoaparatu, postoji to na YouTube i imaju stvarno veliki, ono, veliku gledanost. I, te, mislim, to su cifre, to se ne može zanemariti. Ali kod nas to se ovaj, ne dešava se neki sad korak taj da, da, da se tu uključi izdavači i možda i, i dobro tako, možda, možda više i ne treba mhm. tako da Vidjet kuda će to sve ići, a ja, meni je drago ovaj, što, što imamo sad sve te alatke pomoć koji možemo stvarno da raširimo i, i, i, reklamiramo našu muziku, a naravno to donosi sa sobom i tu drugu stranu gdje imamo neki overkill, imamo dosta klinaca koji kupe kompjuter i mikrofon, snimaju u kako će pjesmu, misle da je to super, pa postane na internet ima naravno i puno smeća, ali mislim ima i i prije, danas i sutra će uvijek isplivati. Da, taj trash nekako, nekako zapravo uvijek ispliva ovaj, na površinu, ali neku, neku zdravu zajebanciju. Pre svega mislim na komentare koje idu, koji idu u to. Nećemo sad da ih spominjem. ajde. <laughs> o, reci mi, ovaj, gdje se do sada se promovisao Trojanci? Ne, zadnja promocija je bila u Tuzli, u našem klubu, odnosno kafiću Sloboda. Prije toga smo e, bili, smo, bio sam nešto u Austriji, u Sloveniji, e, sad znači slijedi Beograd, Zagreb i onda Sarajevo u martu. I konstantno se dogovaraju neki e, ovaj, koncerti, i vjerovatno će biti nešto po manjim mjestima, nešto bitno naravno ove, ove tri, četiri ozbiljne, znači Ljubljanu još dogovaram, ta tri, četiri ova, glavna grada, to mi je jako bitno da se odradi, da, tamo dođem, da to osviram, da predstavim ljudima uživo CD. Split isto dogovaram, Mostar, Zemcu, šta ja znam. Mislim, vidim da, da je dosta, onako, imam dosta poziva, da je dosadašnje reakcije i feedback ono, najbolji na moj, moj rad uopšte i nadam se da ću ono, svirat što više, da da ćemo nešto izraditi para <laughs> i da ćemo, da ćemo, da ćemo, da ćemo imati dosta ljudi na koncertu. Ajde, nadam, nadam, nadam se i ja u svakom slučaju. Troprilna vaga, simbol Bosne i Balkana Vazda je moja, tvoja, ali njegova strana svi se uvijek samo njom koriste i kažu mi Gledaj svoj tor i dvorište Činili smo zločine i onda veliko ali I vi ste isto tako pali i krali godinama tako među svojim ljudima A nikako da se obratimo jedni drugima Zato ti Milane pišem ovo pismo da Vidiš di smo i da svi isti nismo Moji će mi zamjer, dal tako ja biram Namjera je iskrena i zato sam miran Na njihova pravila ne bi ni danas pristao Vrijeme nek pokaže li sam se borio Da sam se trpi, u meni vrvi Odlučio sam da pružim ruku prvi Teško je drugima izraziti sučut Tvoji će te šutnut, a oni pljunut bit u novi sukop turnot I tako će vatra opet bok noć Prestanimo da se lažemo i varamo Znam da te je strah kad hodaš kroz Sarajevo Vidiš arapska slova, čuješ ezan džamije i mene je strah kad vidim vehabije I sad me je strah dok pišem ove radove Reće da sam pljuno na svoje žrtve i djedove I vjerujem da čekaš druge strane signal Znam to dobro jer ga čekam i ja Toliko imamo zajedničkog ovog trena Kad smo u gostima lažemo za imena Osjećaš se ko u Teheranu svinja Od prilike koji ja kad odem do Trebinja Lakše da se ne pretvaramo više Postalo je važno kojih u kom tu više Sigurno su većini, to nam prija Hajde od tog nema, znaš ti, znam ja Teško je drugima izraziti sučot Tvoji te šutnut, a oni pljunut Zloupotrijebit u novi sukop gurnut I tako će vatra opet buknut Neću ti sasrat kako vas Dodik laže Uzima ovo nacionalizmom oči maže Nismo braća i jebeš stare dane Kad smo drugima išli na bajrame i slave Sve to brzo propade i sve to prodaši, A braća se preko noći poklaši Neću da mjerimo žrtve i brojimo mrtve Spaljene džamije i srušene crkve Nek izvoli ko voli Al ja neću manipulirati tuđom boli Ja hoću da te saslušam i da pričamo Jer ovako ne idemo nikamo Znam teško je kad te obtužuju stalno I kad čuješ od mojih onu genocida narod Nisi takav i kontam nije lako Zna i ti, ja ne mislim tako Teško je drugima izraziti sučut Tvoji ćete šutnut, a oni pljunut Zloupotrijebit u novi sukob kurnot I tako će vatre opet buknut Teško je drugima izraziti sučut Tvoji ćete šutnut, a oni pljunut Možemo drugima izraziti sučut Ili još 20 godina ovako u krug simbolično, bar ja to tako volim gledati, uh, otvorio pismo Milanu. Naravno, bila su ti otvorena i ranije, ali nekako sa ovim albumom si otvorio vrata između ostalog i time. Pa pjesma je nastala kao što u CD-u piše u, u, u inspiraciji, u razgovorima ja sa Milanom samim, koji je moj dobar prijatelj. I sa, sa tom pjesmom sam htio, eto, vidiš, dobro si rekao da su vrata se nekako otvorila. bilo su i do otvorena, ali s ovim su nekako ono, baš širo se otvorila. I to je meni pokazalo da, ponovo se vraćam sad na onu priču sa zrijevanju, da možda, znaš, koristimo, odnosno nismo nekako koristili ono prave riječi do sada, zato možda ta vrata se nisu skroz otvorila i to se nanosi samo na muziku, nego mislim naravno i tu na političare, na sve to. Ne znam, stari Japanci su govorili da je ono, riječ ključ koja otvara sva vrata i mislim da sa tom pjesmom pokazujući ja da, odnosno, pokazujući da, da pokušavam, odnosno da razumijem strah drugih, tako što sam rekao <clears throat> da, da je ja slične strahove nosim u sebi i slične strahove osjećam da su ljudi ono zastali na trenutak i poslušali i svaku tu poruku i meni je drago ovaj, ja sam primijetio da mislim moje pjesme su inače isto tako nekako izazvale neke slične reakcije. Ili su totalno ljudi zatvorili vrata, mhm. ili su neki ovaj, otvorili pa onda malo poslušali i ostali rad i to što imam da kažem i razmislim sam svemu tome. Dakle, ova pjesma, ja sam stvarno sad ono, uspio da, da dođem do ljudi i da, prije svega i, da, da njih sadržim i da, onda oni jel, možda čuju i druge stvari koje ja imam da kažem, koje se možda ne odnose na tu temu, koji se tiče nekih drugih stvari, nekih drugih problema koje imamo u Bosni i Hercegovini, ali sad kroz ovu stvar, znaš, nekako su shvatili, evo, pa vidiš, ono, Frenki, je ono, pogodio problem u ono, čelo i sad, znaš, ne, znam kako da to opišem, ali ono, primijetio sam da imam veću pažnju njihovu nego do sad što sam imao, znaš, i to mi je mhm. drago, znači, pjesma fakat ono, krči neki svoj put i, i, i za, sad su ono, reakcije e, ja moram reći da su više pozitivne reakcije nego negativne. Bilo je naravno i nekih loših, očekivano, kao što bi pjesmi samo rekao, da, da, da. Ovaj, da, će, da će neki popljuvat, neki će hvaliti, to se i desilo, ali drago mi je da, da su ove pozitivne i bolje reakcije u, u većoj količini, da ih ima više i, i ljudi, ljudima je drago i, i ono vidim, čestitaju i ne znam, hvale pjesmu, ono, stali su, stali su na, na moju stranu i odnosno brane to Mislim, nije to moja strana, ne mogu reći je moja strana, nego ajmo reći neki zdrav To je najbolje, ono, kako bi to rekao, a, ne znam, eto sad sama pjesma, mislim da tekst govori dovoljno o tome i malo prije sam rekao, znači, htio sam da pokažem, ono, da razumijem da, i da ću pokušati da razumijem drugu stranu i da kažem njima da ja slično se osjećam i da slično te me nosim u sebi. Mhm. napravio si i spot, ako se to može nazvati spotom, onim klasičnim zapravo ste snimili toponime raznih zapravo mesta stradanja na ovom našem žalostnom jeli, prostoru što samo još dodatno daje neku, neku energiju čitavoj to pjesmi pa mi se zapravo nekako zaista i čini kao neka vrsta himne svih mirovnih inicijativa koje postoje na, na ovom našem prostoru? Ideja za spot nastala tako što sam, <clears throat> kada je pjesma izašla, pa sam sa Milanom razgovarao kako bi mogli to da napravimo. I onda je on spomenuo mi, pošto on radi dosta sa nekim, sa veteranima i sa, sa klincima, tako neki nevladni sektor gdje se spominje ta slična priča, pomirenje, slučavanje s prošlošću. I on mi je rekao kako su oni išli sa veteranima sa svih strana Ovaj, i Srbije, i Hrvatske, i BiH, i svih tih vojska koji išli su zajedno, obilazili su ta mjesta stradanja, znaš. I meni je to bilo fascinantno, pa sam ga pitao, pa i oni svi pristaju na to, znaš, i idu i slušaju to, da, i sve je to jako su naprotiv, ono, još i konstruktivni i, spremni na dijalog. I onda, smo nekako zaključili da bi bilo najbolje da, mi takav spot znači da ja i on sjednem u auto, ja onako već duže vrijeme snimamo neke videoblogove naše kad idemo na koncerte, tako da smo bukvalno nas dvojica sjeli, uzeli tu malu kamericu i krenuli, znači od Vukovara, pa se spustili dole Sarajevo, pa ne znam, Dervin, smo obišli Srebrenicu i zabilježili to, taj, ovaj, taj naš put i to smo smontirali u video spot. Mhm. Dakle, ne znam, ono, razmišljajući o pjesmi, mislim da sve, ne, sad ne možeš ti neku klasični tu sport nešto da napraviš, mislim da je to i suvišno, da nema potrebe, a mislim da, je, da mu je ovo, ovo naše putovanje dalo još neku ono, po cijelu tu poruku i dalo neku, reći, dimenziju dodatno, kako bi rekao, da, ono, da ljudi da ljudi nekako ono, podvuče cijelu tu poruku. Mm Sad, ono što je zanimljivo, pogotovo na ovom albumu, e, <clears throat> dosta si se zapravo ajde, u toku svog rada bavio problematikom tih nacionalnih sukoba i uopšte tog nacionalnog ključa raznoraznog, pogotovo po Bosni. Ovaj, ali si napravio jedan odmak jedan odmak dalje ovaj, sa pjesmom Gori. Pa me prosto interesuje šta ti je bio povod e, da li kompletno ovo stanje u svetu i ovi silni pokreti, jeli, anonimnih, odnosno anonimusi i tako dalje, sve to što vidiš, ili možda između ostalog e, nešto na licu mesta, odnosno u samoj Tuzli i Bosni i Hercegovini? Pa ne, to je, to se, to je, tu više dotiče ovih nekih globalnih tema i zbivanja i naravno da je tu neka, ajmo reći, najveća inspiracija bila ova recesija koja se je pogodila, uh mhm. -huh. pa onaj pokret Occupy Wall Street, i naravno i, sve to što se, što se zbiva, što je nastalo kao reakcija na tu recesiju. I malo sam ja to, znači, pratio, čitao sam dosta o tome, gledao nekih dokumentarce i meni je bilo neshvatljivo da, da, se, da nas je to zadesilo i da faktički ništa se nije, ono, odnosno, ništa se nije konkretno promijenilo, nisu, znači recesija je nešto što je nam, to nije priroda, to nije, to nije, to nije dao Bog, to, je, to ljudska greška. I sad ja kao normalan čovjek koji razmišlja zdravim nekim razumom, znam da kad neka se ljudska greška desi, da se nađe odgovoran, da se nađe čovjek koji je to izazvao i da se on kazni i da se ta greška popravi i da, da, da se naravno ne bi mogla ponoviti. Međutim, ništa od toga se nije desilo, naprotiv, mislim da su nakon, nakon te cijele recesije te firme koje su izazvali tu recesiju, krizu, znači kad kažemo recesiju i krizu, onda to zvuči nekako abstraktno, ali kad svedemo to na neki ljudski nivo i kad kažemo da su ljudi zbog te recesije izgubili svoje domove, izgubili posao, izgubili familiju, znači mnogi ljudi su bukvalno znaš, izgubivši sve to, izgubili su svoju familiju, neki su čak i izgubili živote, ostali su, neki su počinjeni samoubistva i kad svedemo na taj ljudski nivo, onda zapravo vidimo o čemu se tu radi, znaš, i onda sam očekivao da će se desiti neka reakcija, da će se promijeniti zakoni što se tiče tog poslovanja na verziji, da će se to postrožiti, da će se reka revizija izvršiti, da ćemo vidjeti ko je kriv, šta je šta je tu se desilo zapravo, no međutim ništa se nije od toga desilo, naproti desio se bailout koji su, koji su znači, ogromna novac je ponovo upumpan u te iste firme koje su izazvale to i direktori ljudi koji su direktno odgovorni za to su dobili <laughs> svoje bonuse kao da se ništa nije desilo i meni je to bilo fascinantno i onda sam spominjao to i na drugim pjesmama u albumu da kao vjerujem u u naš sistem, ko je sveta knjiga, znaš, kod je to od Boga dato i, i Bože moj, eto, takve recesije se dešavaju i dešavali se prije, dešavat će se posle i konkretno u Americi tu je jako malo učinjeno da se to više ne ponovi i to je bila neka, ono, ajmo reći, glavna inspiracija za sve to i zato u jel, te Wall Street, Brisel, Washington, to su po meni neki, ono, ajmo reći, savremeni pa, savremene babilonske kule, znači centri moći gdje se odlučuje o našim životima i, i tako da. Mislim, ja sam baš pratio dosta ono, nekih analiza i svega toga i baš sam ovo što sam govorio za vremensku nepogodu, čak su pokušali neke pa nam to je predstavili tako kao eto, dešavale su te recesije prije i eto sada se opet desila, zadesila i bože moj šta tu možemo, ono. I meni je to bilo fascinantno kako kako možeš poriti sa, ne znam, vremenskom nepogodom ili sa nečim, znaš, većom silom, kako nije, znači, to je ljudska greška i e, to je tako i to je tako i šta ćemo. Da, jasno, jasno, <laughs> jasno. Ne možemo tu ništa. A to je zapravo, to je zapravo... Možemo puno toga učiniti u Evropi, a nije tako radikalna slika i evropski, evropski zakon su malo drugačiji, ali vidjeli smo da je ono sve to krenulo iz Amerike i pogodilo čak nas evo, na Balkanu koji koji smo, znaš, ono, daleko od toga, ali vidi se da je to neki jedan talas, ono, kad platiš kamen na da jednostavno to se širi i prenosi se na druge države. dovoljan sam sobom Pišem da bi danas ovo preživjeti mogo Društvo je krmač oko, proždire svoj okop Zato bježim od stada i zato bojkot Slama smo koju zapali iskra bezumlja Masa koja ne sumnja, masa bez uma Znam da je uzalud protivnih borice Al makar ću moć pogledat u oči se Baš pa su časne, poput poljske konjice Neću nastati tiho, neću im barem odrice Znam da oni imaju debele korice Al moja riječ je ostavi trag i doni probice Mjerit ću njihovu mržnju u očima I njihovu kuću na tuđim kostima Bacit vreme koje kočine Danas novo poglavlje počinje Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babylon Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babilon Izgubljen narod smrdi mržnja i barut U kriznom smo stanju odavno Treba sa snagom da krenemo hrabro Sa dignutom glavom kroz branu ravno Ili e, pak šutiti, kulirati, asimilirati, profitirati odmarati Uživati, možda će mašina sama kolabirati Industrija cijedi prirodu poput pijavice A nama kažu da kupimo šteljive sijalice I ja bi se zaletio na more Al kad srce kaže more, novčani kaže ne more Buržuazija, njihova nacija Kapital, trajna okupacija Pravila nisu ista za sve upali um Pitam se gdje je pila za Somaliju gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel gori Washington Gori, gori, gori Babylon Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel gori Washington Gori, gori Sa sam do kraja skroz Iako svjetlo na kraju tunela može biti voz Umjesto zida napravit ću most Ako misliš isto, budi mi gost Neće niko doć, neće ništa pas nebati Nismo ti koje smo čekali Neće niko doć, neće ništa pas mi Nismo ti koje smo čekali Gori Dayton, gore laktaši Gore njihovi, gore naši Gori Tuzla, vatra je jebena Gori Čak i Panonska jezera Gori bašte, gori kafići Gori pozorišta i umjetnici Gori B i gori H Gori Štiv i gorim ja Gori Volstvici, gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington svaka banka i svaki surf Gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babylon Gori Frankie, gori Kool-Aid Gori More Studio 2012 Trojanac u osnovi svega je zapravo jedan klasni sistem. Više tu ne možemo pričati ni o kakvoj demokratiji, niti čak ni kapitalizmu. Ako i pričamo o kapitalizmu, onda ćemo pričati o onoj najgoroj vrsti koja postoji, a to je pogotovo, ja mislim, izraženo ovdje kod nas, kad govorim kod nas, govorim dakle o svim ovim državicama nastalima na prostoru bivše Jugoslavije. Kako ti vidiš zapravo to neko postojanje svijesti ovdje kod nas o tom problemu. Koliko se mi zapravo još uvijek bavimo problemima koji su nastali tamo krajem 80-ih, odnosno početkom 90-ih, pre svega opet tu sada govorimo o tim o tom nacionalnom ključu takozvanom, koliko smo daleko uopšte od tog nekog trenda osvještivanja o postojanju samih klasa i o potrebi borbe da se to društvo nekako izjednači mislim da kod nas taj, to, znanje o, o tim nekim globalnim stvarima, problemima je jako malo. Znači, da, da i postoje, postoje ljudi koji se trude da, da to i mediji koji to predstavljaju i koji o tome pričaju, ali da ljudi da ljude to jako malo zanima i da ovaj da to nije prioritet na njihovoj listi, ajmo reći. I da kod nas se desi jednostavno dovoljno da se ono, da jedan političar da neku, ajmo reći, neku oštru izjavu da se dvojica zakrče, da ponovo pokrenu neko pitanje rata, da ponovo pokrenu pitanje nacije i da sve to, svi ti, ajmo reći, bitnije, bitnije stvari koje se tiču ekonomije i svega toga, da jednostavno padaju u drugi plan, odnosno samo nestaju sa, sa, sa svakodnevnice, sa rasprave, sa debatete koja se možda nekad i pokrene, ali da znaš, i tako naši političari funkcionišu generalno, znaš, oni, oni kad, kad, kad zagusti, ne znam, kad penzije kasne, samo da li će Dodik reći referendum ili da li će ovaj vamo reći ukidamo RS i onda tu nastaje neki ogroman e, eko koji mediji prenose i onda odjednom se samo pažnja sa tog bitnog problema kao što je recimo ekonomija, kao što je nezaposlenost, ne znam, socijalno, sve, sve, sve, samo se <coughs> i ljudi se okrenu u ovoj svađi i znači to, tim nekim nacionalnim prepucavanjama i u istom trenutku samo zaborave šta je u stvari glavni problem. I mislim da naši političari jako dobro znaju taj recept, njim se koriste jako često i pokazuju ispostavljeno se da to pali. Ono, danas jako je, znači, samo treba, ono, ne znam, E, postaviti neko takvo pitanje i biti recimo, ne znam, Dodika kad pitaš, znaš, a šta je sa fondovima ovim, šta je sa ovim, šta je sa onim, oni, oni žele, oni napadaju mene, oni govore da kao to stvari udar na Republiku Srpsku i isto takve iste takve izjave imate s ove strane, znači kad, kad pitaju bošnjačkog političara onda oni govore da je to udar na Bosnu i Hercegovinu i tako u stvari prikrivaju i ne daju uopće nikakve konkretne odgovore, nego samo odrače, bače pažnju jel, građana na, na, na te nekakve stvari i to funkcioniše odlično evo već koliko kvadrata, pa čak početka 90. Mm Misliš li da je način na koji si ti izveo uh, gori na koji se između ostalog i Damir Avdić ovaj, suočava sa tim problemom uh, odgovarajući i koliko zapravo otvara oči ljudima, odnosno koliko uopšte imate prostora da dođete do običnih ljudi, a da ne govorim da to ne bude samo vaša inicijativa putem, ne znam, Facebooka ili ono nekih drugih društvenih grupa preko interneta. Pa moje glavno sredstvo je ta, naravno, muzika. Ja pokušavam da tu malo natjeram ljude da razmišljaju malo osvijesti da ne znam, jednostavno možda malo i tako kontroverzno postoji neka pitanja čisto tako da zadrži njihovu pažnju pa da možda se informišu, možda da nastavi u tom smjeru ili istraživati ili ne znam, se malo zapitati. E, ja vjerujem da, da, da muzika da može do, nek, do nekog stepena da nešto promijeni u ljudima, odnosno u glavama ljudi i kad to kažem na tvrdim odgovorno je to upravo uspjela kod mene. Ja sam ovaj, kroz, kroz tu muziku naučio jako puno toga i i ne znam, na, još više mi ono pomoglo da izgradim sebe i da, ne znam, cijeli taj način kako razmišljam da nas kritični, kritičko neki, kritički neki stav, to mi sve muzika naučila nešto. Znači, nisam učio ni u školi, ni kod roditelja, nego upravo slušajući, baviti se tom muzikom. E sad, <clears throat> koliko to od drugih ljudi možda uče, ja stvarno ne znam, naravno to ovisi i oni, Oni moraju, znači, ljudi koji pokušaju pjesmu pa prebaci na drugu, koji muziku shvataju kao, ili ne samo muziku, nego generalno umjetnost i kulturu shvataju kao zabavu, entertainment, mislim, nema ni ništa lošeg i naprotiv neke, neke stvari jesu namišljene kao čisti entertainment, ali ima stvari koji, koji, će, koji su namišljene i više od toga koje trebaju upravo da malo takvi ljude na neko razmišljanje. Sad ovisi naravno slušao koliko mi možemo doći do toga, ja vjerujem, koliko mi možemo uspjeti u svom tome, ja vjerujem da pa svojih ovih godina sam imao jako puno nekih pozitivnih primjera, sluš, čuo iz prve ruke, ono, ljudi su na koncertima dolazili i, i, i se i pošli, ono, kako e, davali, ajmo reći, neku podršku i slično, ovaj, a sam sad počeo da kažem, ovo je bilo jako bitno, sam <laughs> dakle, mm, mislim da ono, ništa nije uzalud, to sam htio. Da, ništa nije uzalud, ja vjerujem da isto kao što sam ja krenuo tim stazama, slušajući neke starije izvođače koji se bavili sličnim temama, tako da će sutra se možda pojaviti neki novi klinac i neki novi mušar koji će krenuti mojim putem, odnosno našim putem i, i, i da ništa, znači sve to ima neko odjeka i izaziva neku reakciju i na kraju krajeva najbolje je, kao što je Graha u jednom intervju, ja mislim, rekao da svojim primjerom pokažeš da je, da je to moguće i da svojim primjerom napraviš nešto pozitivno i pokušaš nešto da, da popraviš, reći. A ljudi koji će to prepoznat, prepoznat će, neće, neće i Bože moj. Ne treba, mislim, ja sam prije bio ja onako jako sam se puno nervirao i frustrirao, kako to ne vidi, kako su glupi, nabije mi na kurac. Pa ono, danas, znaš, radim to što radim i ko prepozna, prepoznat če ko ne prepozna, neće i nema problema nikakvih. Da, valja ih ipak malo pogurati s vremena na vreme. Pa valja, valja, mislim, ja vjerujem, ja znam kako je meni, recimo, kad, kad evo, baš Graf si spomenuo, kad on izda neki novi album, pa kad čujem te pjesme, pa kad se ja sam stvarno veliki fan Grada, on mi je dobar prijatelj i, i, i stvarno super, ali svaki put kad čujem njegove pjesme, ja se oduševim i, znaš, to nisu samo pjesme, bude ti drago što, što vidiš da ima takvih ljudi još, što, što ima isto mišljenika. Marčevo su jednom prilikom rekao da koncepti naši su stvari samo sad postali prebrojavanja isto mišljenika. I znaš, bude ti jednostavno pravo kad vidiš da nisi sam, kad vidiš da ima još ljudi koji koji slično razmišljaju, koji imaju slične stavove i onda vidiš, znaš, možda, si se ipak nešto može tu e, Ti, ako si rođen u Bjeljini pa si izbjegao dakle u Tuzlu, nekako mi se čini da te život u Tuzli zapravo formirao. Ovaj, što je vjerovatno bio slučaj i sa samim grahom, pa prosto misliš da je slučajnost što ste obojica i što prosto i gotovo čitava jedna scena, pa i sama Tuzla je poprilično specifičan grad. Pa ne znam, ja isto često razmišljam o svemu tome i ne sam i o Grahu, naravno, i, o Emiru, i o Edi. Emir je ovaj, naš DJ koji je pokrenuo emisiju FM Jam, koji je moj rođak. A to smo tek saznali, ne znam, prije par godina. Mm -hmm. <laughs> On je isto iz Bijeljine, onda Edo iz Brčkog. I ja sam često zapitao kako to čovječe da mi ono, se nađemo tu svi u toj Tuzli i oko iste te muzike fascinantno je stvarno, da razmišljaš nekako unazad, da li se to desilo da, da, da rata nije bilo i šta ja znam. I ne znam, kako kažu naše nene, ono, tako je grad pao, <laughs> pa se zadesili tu. A što se tiče Tuzle, mislim da taj grad ima jako bitnu ulogu u našim životima i da, da, da nije on takav kakav jest, da naša muzika ne bi bila isto takva. Znači da to je industrijski gradić, dosta siv, onako, gdje nema baš ni puno ni kulture, ni, ni nekog noćnog života i svega toga i naravno da takva jedna deprimirajuća sredina utječe na tebe i da se to odrazi, odrazi na, na tekstove. Grahe jednom prilikom nekom, kao kad ulaziš u Tuzlu pa vidiš one, one s desne strane, jednostavno ti dođe da moraš nekom jebat matine. <laughs> Tako da, sve to naravno utjecalo i sve to dio svega toga. Da, ali, nažalost i takva Tuzla kad je uporediš sa ostalim gradovima unutar BiH se čini poprilično otvoreno i liberalno. Vidim da je Tuzla dosta otvoren grad i da taj, ajmo reći, multikulti neki život, da je kod nas još uvijek na životu. I to su potvrdili mnogi ljudi koji dolaze u Tuzlu, koji gostuju, recimo, Jergović je uvijek, kad bude onaj, ne znam, ono neko okupljanje, pisao sam pa on uvijek tako piše fino u Tuzli i spominje to. I ne znam, svi gosti kada mi radimo neke koncerte, festivale, da jednostavno se iznenade kako, je, mislim, sve, generalno svaki grad u Bosni je, nije to, ne možemo reći da imamo jednu onu metropolu i sve to kad poredimo sa nekim gradovima na zapadu, jako onako <laughs> loše, šta ja znam, ali postoji, postoji ono, jedan krug ljudi, jedna mala grupica koja, koja radi to što radi i građani generalno mislim da su ali ajmo reći opušteniji povodom na, kad, pričaju o svemu tome da politika igra i ovdje naravno veliku ulogu, ali da ljudi jednostavno gledaju malo na te stvari opuštenije i da ne znam, jednostavno imala je Tuzla imala tu ovaj, sudbinu da ju ratuju ono nekako infrastruktura stanovništva se najmanje izmijenila, ono, i dalje su tu imaš znaš, ono, sve nacije, sve vjere, imaš i u Sarajevu, imaš i u drugim gradovima, ali ne znam, imam nekako osjećaj da to je nekako ovdje u tuzi izraženi, nemam pojma. Da, pa, to i ja imam osjećaj, zato sam te i pitao to, prosto ono, zanima šta su korijeni toga, kako to, da su u Tuzli to uopšte održalo, ali neka, neka ostane Nek ostane tako, ajde da sad ne zalazimo. <laughs> Preduboko, možda nađemo neki bug. ja, možda nađemo neki EPE koji je utozi smješta. Ne znam stvarno, ono, ali eto, mi utozi, mislim, neke činjenice su da utozi nikad nije vladala nacionalistička stranka. Uvijek je bio, su, bili su je komunisti, su SDP i mm, šta znam, atmosfera je takva, ne znam, ja stvarno isto nisam ovaj, dokučio i nisam, ne mogu nisam još našao odgovor. Ako nađem, javim se. Mlađa, reci, je li to okej? Da je moj Jaran, mali Mirza gej Ej babo, reci, je li to u redu? Ako i ja, kad kad stresem svoju ženu Ej hođa, bolan, da li babo smije? Moju majku ponekad da bije Ej hođa, kolan Nije mi u dure da ti šupak ruku pruža A meni učiš sure Ej, hođa, reci, zar ti ima smisla Da meni jebu majku samo zbog parima Ej, hođa, vidim, mašala se ima dok je dženaza Elhamdulila svima Hođa, znam da griži možda, ali ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, ali ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, ali ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, ali ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Reci hođa Kakva je to spika? Kuran ti je ljubav bolana, ne politika! Ej, mati, majko, reci ako griješim, da ostavim rime, da te bola riješim! Mati, ti, hođa, reci, kaznit će li me Bog? Ako kažem da je mati prvo, pa tek onda on! Ej, hođa, reci, dženet ili džehenem! na kojem sam spisku da polako krenem Ej, hođa, bolan, ne ja tebi Ovo ti od srca pruži ruku i meni Hođa, znam da možda, al ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, al ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, al ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Hođa, znam da griži možda, al ko je moje svjetlo, ko je moj vođa Vjeruješ li da postoji dovoljno moćni trojanaca u Bosni i Hercegovini, i na ovom čitavom našem prostoru, koji bi mogli izmijeniti konačno nešto iz, iz korijena? Joj, ne znam da li ih postoji dovoljno, ali sigurno postoji pa i ja ih znam <laughs> lično uh, i mm, ne znam ovaj, bitno je da ja sam s tim htio imenom i konceptom i cijelom tom idejom htio možda i da pokažem da postoji jedan drugi način, da sad mi lagano dolazimo u godine gdje više metode, ulica, protesti i ovako, onako, mislim i to ne kažem da treba odustati od svega toga, nego naprotiv sam, nego jednostavno pokazati da, da postoji možda ono, još jedan put kojim se može ići i ja vjerujem da ih ima dosta infiltrirani <laughs> koje je možda i ne znamo za njih ali kad ono dođeš kad su s ljudima neki dan sam recimo bio na radiju federacije u, u, u, Sarajevu i tamo ima jedan naš dobar prijatelj Jašo isto jedan odličan novinar i ja sam njemu rekao, brate, i isto smo ovako pričali o svemu tome, ja sam mu rekao, ovaj, ti si jedan od, od trojanaca, to vidiš, mislim, samim tim što ti podržavaš ovakvu neku muziku, ne samo moju, nego našu generalnu hip-hop i tu urbanu neku scenu i to guraš na radiju i daješ na prostor samim tim, ti si jedan od tih trojanaca, pa evo i ti, gde <laughs> ja ne. Ovaj, tako da, znaš, to su, moraju to biti sad neke velike, ono, ne znam, radikalne stvari, ali, znaš, tako male neke sitnice i male stvari koje, koje jednostavno, znaš, ono, vidiš u svakodnevnici da li što ne znam u bolnicu, da li u opštinu, da li pa u parlament isto tako i školu i fakultet jednostavno vidiš neke mlađe likove koji stvarno pokušavaju da promijene taj način dosadašnji i razmišljanja i poslova, a ja pa da dovedu tu neki red i onda može da promijene neke stvari. Mislim da isto to kao, kao i svi načini borbe jedan jako dug put i promjena će se dešavati sporo, ali ja mislim da ćemo doći e, do toga jednom danu. Dobro, drago mi je da si optimista po tom pitanju, zato jer ja isto smatram da jedino zapravo politička borba mora da ide i kroz institucije sistema kakve god te institucije i kakav god sistem bio. Da, naravno, ja, mene su nam, pitali isto često da li ti se nekad ono kandidovu kao neki političar ili nešto pristupio nekoj stranci, ali onda uvijek kažem da ne bi iz nekih drugih razloga, razloga zato što ja jednostavno nisam školovan, pa želim da budem još jedan u njih koji nisu školovani za neki posao, rade ga, ali da nemam ništa protiv toga ako moji vršnjaci koji su prošli sličan put, koji, koji, koji su odlučeni na taj korak, ja to apsolutno podržavam. Naravno, ukoliko je njihov motiv da stvarno nešto promijeni, poprave, a ne da je motiv da se uguze tamo pa da dobijaju mjesečnu platu koliko dobijaju i da tako ono bezbjede svoju neku sigurnost. Znači razlika je, znaš, tu imaš, ima ljudi koji misle da to mogu i da to rade i da su, hajmo reći, trojanci pod navodnim znacima, ali biti su oni samo posustali, odustali i predali se i onda upali, upali u taj cijeli tu struju i, i znaš onda postaju stvari kao i ovi prije njih što su bili tu, znaš, ono, ali mislim da, da ih ima koji, koji nisu još odstali od principa, ideala i zvano pokušavaju nešto da promijenu. Mhm, Jedna od bitnih stavki tvog, ajde da kažem tako, postojanja i uopšte delovanja na toj nekoj sceni je između, su između ostalog i grafiti. E sad, interesuje me, s obzirom da postoji čitav taj jedan pokret, možda predvođen Banksijem i drugim sličnim umjetnicima širom sveta ovaj, koji na jedan vrlo jednostavan način zapravo šalju jednu poruku ovom svetu ovakav kakav jeste. E, koliko primetiš da su ti pokreti ovdje kod nas uzeli maha? Prvo treba napraviti neku razliku među tih grafita. Znači, Banksy radi nešto što je E, što ima i određenu i sigurno neku političku poruku, moralnu, e, to je neupitna umjetnost i to je nešto što, što, što, se, što se treba da vidi u galerijima galerijama. Ali ovo što ja radim, odnosno što mi radimo, to su oni klasični grafiti koji nemaju baš ni neku političku poruku koji ne. Mislim, mogu imati, ali u, u prvom planu ideji, kada je to nastajalo sve, nismo imali. I, znači, to su klasični ovi hip-hop grafiti gdje svako ima svoj neki nickname ili nadimak i koji crta svoj po ulici, potpisuje se na vozovima. Sastavni jedan dio hip-hop kulture koji koji je jel, možda i stariji od muzike, tako da ovaj, ja sam u biti preko toga upao cijelu tu priču i dan danas nekad se ono volim ono, naći s prijateljima pa nešto tako da nastalo, ali ono, jako slabo, ali sam ostao veliki fan svega toga i mislim da ti ljudi koji rade to su ono, istinski neki umjetnici, ja bih rekao čak i možda avangarda posljedna, jer kad pogledaš, oni rade to ilegalno, imaju dakle jako puno se izgubiti, ako ih uhvati na crtaju na vozu, to je zatvorska kazna i velike su novčane kazne, mhm. a oni to rade iz čiste ljubavi, znači nemaju tu nikakve ni donacija, nema tu ni kavijara, ni, meze, ni, pića, nego oni izlaze bukvalno na večer i, i crtaju znači, svoje ime, znači stvaraju umjetnost ilegalno i ja to jako poštim, znači pogotovo klinci, ajde, ok, manje više, ali pogotovo, ili, među njima ima jako puno starijih likova koji su ono, u 30. godinama ili krajem 20. i koji i dan danas ono, prko se i sistemu, svemu tome i radi to što radi. I zato ih jako poštujem i ostao sam veliki fan svega toga i kroz muziku našu im uvijek nekako dajem poštovanje i družim se radostnim svakim ljudima. A ovo što panci radi je isto jako zanimljivo. Isto, e, ja mislim, većina njegovih stvari su ilegalne. I on je, ajmo reći, izdigao ovaj dio što, koji sam malo prije pričao na još jedan veći nivo, komercijalni možda, ali ovaj, jako, jako ono, super i, podržavam naravno i vidim da me, kod nas, na našim prostorima ima sad nekih ovaj, umjetnika koji radi slične stvari, to je street art, ajmo reći, koji onda može da sadrži političku poruku i, i sve ovaj, <clears throat> neke, ne znam, tako stvari. Mislim da jedno i drugo je bon, naravno, jer ti to radiš ilegalno, jer sami ti, da li to imalo političku poruku ili ne, pokazuješ da si jednostavno protiv toga i da te boli kurac i da ćeš izaći na već i da ćeš nastati to što hoćeš da nastaneš na mjestu na kojem ti hoćeš, bez obzira li to dozvoli ili ne. Dakle, sve, do, sve to sadrži neku poruku. Dok ovi Banksijevi su naravno, ajmo reći malo ono, direktniji, pristupačniji običnim, običnim, običnim ovaj, građanima i ljudima koji, ima, koji se time ne bave, a ovi grafiti, ovi hip-hop grafiti su ono više za taj neki uži krug te, baš te scene i, i ljudi koji to kontaju, znaš, ovi to je teško i mnogima za pročitati, nije jasno i već neki smatruju da, to samo, da je to vandalizam. Ali na kraju kad povučemo trku ti kad odeš u knjižaru i pitaš da li imate knjiga za o graftima, on će te svakako odvesti do ovog odjela gdje, je umjetnost, tako da mislim glupo raspravljati o, temu, o tome da li je to umjetnost ili vandalizam, u svakom slučaju, meni je jako drago kad vidim to na ulici i meni je to neki znak, ajmo reći, neke subkulture i društva i svega kritičnost nekako. Posle zadnjeg koncerta u Splitu Sreo sam svoju staru rajtersku ekipu Izgrlili su me i pružili flašu jegera A onda pokazali torbu puno sprejeva Krenuli smo ubrzo prema Rivićovi Čovjek na sve nakon jegera i pivi Našli smo jedan kirum na uglu Tako ćemo dodatno jebat malo i čubu Čim sam počeo krenuo po druge boje Skonto sam da policajci iza mene stoje Lijevi mi u facu uperio lampu Dok je drugi tražio Maličnu kartu, kartu Bosanac, to ti došla šara po zidu a? ovo će bit grafit za torzidu. Ja svakinim počnem to objašnjavat Ma vidi ga, a nas ti naša jebavat Znate kako su ubosti kaže torzida. Kako bogati pa tu cida, tu se ne smiješ ni dobra ti je da, evo ti osobna, aj palića Kada si situacija postaje kada, pa pa pa pa pa palim čača Kada situacija postaje kada, pa pa pa pa pa palim čača Kada situacija postaje gadna, pa pa Popalim čača Kada situacija azbilja postaje popalim čača Jedan drugi koncert, ne znam ni gdje smo bili Popio sam jedno, petnestak pivi Vozili se kućini, dužni ni krivi Kad iza čoška, Morija viri Kaže drah mogu stuvat probat Ja ne duvam, a lako ćeš ti smotat O, što neki šaljivđija Osjetim da alkohol iz tebe izbija Rekao ja ne pijem, ja sam musliman Evo i člansku karticu džamije imam O, dobro kađa, aj malo vamo Da ti mi sad jednu razglednicu damo Na kraju još drot hoće da me jebe A ti si onaj mister policeman, jel de? A pošto misliš da su svi lopov kod nas Evo sad ćemo ti zapisati napisati ovaj pojas Ma nisam ja taj kakva je ovo hajka Taj što vas pluje, to je ona majka Jes ozbiljno, tako mi mamice Mo sad će ono ima zagrebačke tablice Kada situacija postane gadna Tu, tu, tu, tu je to majka Kada situacija postane gadna Tu, tu, tu, tu je to majka Kada situacija postane gadna Tu, tu, tu, tu je to majka Kada situacija postaje gadna tu, tu, tu, tu je majka S su nekad bile samo gnjavaže Upadale racije, prekidali nam kaže Izvrtali džepove, žešće plamaže, Al nikad nisu našli ono šta traže Stalo je bit kad bi išli preko granice Da stojimo na kiši i kreneke oranice Pretresali nam kombi Pa smo ispod branika stavili Oskara za najcarinika A jednom su nas izbacili iz vozila Masirali leđa i iz polovila A Moski sam jednom tija pišak na miru U cestu skoro završio u Sibiru A danas, a to je daleka prošlost Evo neki dan smo snimali cijelu noć Spod za grad spava, patrola je stala i pitali nas Da mogu li kako pomoć, ne moš virovat A neki dan me jedan pita autogram I dam je gram, I ja džoku pita vatre Majke mi ne moš virovat I ka pušimo i Situacija više nije kadna jer panduri do dobri su Danas situacija nije na više Oni nas vole, mi volimo više Danas situacija više nije na Jer panduri dobri su kajanjak Danas situacija nije na više Oni nas vole, mi volimo više A neku noć sam bio kod jednog druga Puštom malo novi stvari s albuma Krenem kući kod jednog ugla Ispade situacija za malo ružna Neka grupica mi počne da izbacivat Ja kontam, to ću iskulirat Ma u stvari ako hoće da se popiju Izvadit ću mobitel i nazvat svog komšiju Kada situacija postaje gadna Z, z, zazovem te očaka Ma nije moj mister Policeman Mislim, bio sam ja u studiju kad je Frenki to snimao, ali nije stvarno, nije. Ono, nije moja a, a, Ova, nemoj po to. Šta ba, nemoj po To je tvoja. Nemoj po druže, plati. Nije, nije, ba, <laughs> pa to moja, ej nije ljudi, evo sad vrati, nije moja pjesma. Pa, e, koja je? Košlja plava? Kako ga košlja plava? Nije mi košlja plava isto moja pjesma. E, znam koja ti je, dobra ti je, dobra ti je ona s Draganom, ona... Nije ne nije nije... Sad, kako ide, ne znam. Kako ovako, kako ovako? Nije meni ovako... Jel ta? Kako ovako? Ova, ova. Znaš ko? <laughs> kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. E, koliko ti se čini, sad kad već pričamo o toj nekoj poveznici i hip-hopa i uopšte te subkulture koja ne čini samo muziku, a ne čini na kraju krajeva ni sam hip-hop, ti si između ostalog i u svom ovom tom posljednjem albumu umješao i dosta regija i tako, zapravo taj možda neki crnački utjecaj sa te strane koliko ti se čini da se savršeno uklapa u, u, u Bosnu i Hercegovinu ovakvu kakvu jeste u nekoj vrsti polukolonijalnog statusa pa mislim sad ti si očeo očeo si podaleko čak do Afrike ovaj, ali a, prvi ovaj neki prve pjesme te muzike koju sam ja čuo i koje su ono ajmo reći zapisane su nastajale naravno u, u nastale u Americi jel? i ovaj prve teme njihove su bile upravo iste te, odnosno ajmo reći, imali su, bili su pod istim naslovom kao i ove s tim što su oni naravno se pitali o, <clears throat> i pričali o stvarima koje njih okružuju, odnosno njih koje probleme u njihovom društvu, u tim getima, ili gdje je to nastajalo, a mi smo ovaj, isto to radili, samo naravno nisam pričao o, ne znam, Eh, eh, rasizmu u Americi i tako i ljudskim pravima tamo, nego sam se okrenuo oko sebe i pogledao ovaj, šta, je, šta se ovdje dešava i šta su naši problemi i da ja o tome pišem. Glupo bi bilo naravno da sam pisao o tim stvarima koje, mislim nije glupo, može se i o tome pisati i, i, i, i repati šta ja znam, zašto da ne mislim, ali za mene je bilo logično da pogledam oko sebe ovdje, da vidim šta to nas okupira, šta su naši problemi, i da onda o tome pišem, odnosno da se pokušam protiv toga da borim. I ponovo se sad vraćam na onaj dio inspiracije, znači mislim da sve dok je jednom umjetniku lošije, odnosno da, da mu je situacija teža, da, da će on bolje stvarati, odnosno da će imati bolju inspiraciju, da će u tom smislu onda i njegova da li sad pjesme, knjige, šta već bilo, biti bolje. I e, zato vjerujem da kod nas sve dok je ovako ovaj, ovakva situacija kako jeste, koja eto, možda malo i postaje bolja na trenutke, pa onda stane, pa onda postaje gora, vjerujem da će biti ovaj, dobrih, ovaj, ajmo reći, pjesama, dobrih tekstova i ne znam, dobrih albuma. Samo pitanje onda koliko će to nas uh, držati, koliko će, znači, ako nekog vremena ćeš jednostavno izgubiti, nemam pojma, i zapitat će se, ono, imam kuda ovo vodi, znaš, šta, šta će biti sa ovim svim, ali ja sam ono i dalje uporan i optimista sam, pozitivan, da, ne, da nisam ovaj, ne bi ovdje s ni pričao, ne bi naravno ni radio to što radim, jer nekako uvijek mislim da je prvi znak tog nekog optimizma i aktivizma je naravno razgovor o svemu tome, pa onda naravno neki dalji koraci pokušaja da se to nešto da se, da se, da se na, na, neki način protiv svega toga boriš. I ajde samo još jednu stvar da te pitam, ovaj, to mi je bilo jako simpatično, e, zaboravio sam gde sam pročitao da se recimo u Bosni samoj desi neka vrsta revolucije, soundtrack za tu revoluciju bi bili ti i Edo Majka. Koliko ti, koliko ti godi to onome što zapravo radiš? Da, godi naravno drago ti bude kad ljudi to prepoznaju, samo eto da oči se ta revolucija više desiti, pa ne moraju čak, <laughs> nema veze koji, će biti soundtrack, samo da se nešto, da, mislim ako smo mi uspjeli kažem a ja vjerujem da, da, jesmo, da tom muzikom možemo nešto malo da promijenimo, i, i, i sekundu, 0,01% to je već nama uspjeh. Ja vjerujem da, da je to moguće i da smo možda učinili više od toga. Ali sad je, znači, nije samo na nama. Tu su i drugi ljudi, građani ove države koji, koji moraju da odradi isto svoj dio posla. E, odlično. Hvala ti puno. Hvala tebi. Teočak, to ti u istočnoj Bosni Tam sam se rodio, tam su od babe kosti ne osvojiv grad, to svi znamo Zlatni ljiljani, kapetan Hajro S njim je ratovo i moj babo Sve toga Srbi nisu raznijeli granatom Noćima me budio, znoj za vratom Gledao sam u tačku, dan za danom Pratila me insomnija, ko duga robija Napadi panike i klaustrofobija Al život ide, vrijeme zatrpa sve posle kiše sunce izađe Umjesto dana meni noć je bila Samo bol, tuga i depresiva Umjesto dana meni noć je bila Al sve ima kraj, elhamdulillah, to ti je blizu Tuzle Tamo danas idem samo za Bajram druže Ispalim rafal, to je pozdrav njima Nek Srbi znaju da nas još ima Vrijeme prolazi i ja rastem Teretana, čelava, glava, burazer Oca sam tetovirao na desno rame Na Prčanskoj Svako djete zna me U početku su nas gledali ispod oka za njih smo bili izbjeglice iz doha Danas mi to ne smiju reć, jer i strah je Jebo bi im jasmina i sve pravi tu zlake Al dobro je nema problema u čarši Znaju, ne ulazi u igru ako si slabi Sve je pod kontrolom, sve je dila Ne mogu se požaliti Elhamdulillah, Telšak Čelčak, to je moj nadimak care Droga, auta, kurve, pare Ulazim u klub, muzika staje Jebem vam familiju, pičke šta je, puštaj odmah zekuj Gasi to stranje, gaza kluba i konobari, Sklekovi ajde, kolka radi svoje, da vidim ko sad laje Skužvat ću svaku pičku koja misli da je frajer Teočak, to mi je ime Dilam, karam, kradem, pijem Kratak je kontrolu gubim lako Kriv si mi ti, aj, kriv je svako Mrzim seljake, mrzim tu zlake Mrzim Srbe, Hrvate i Bošnjake Mrzim Bosnu kad pogujem za babom Mrzim mater rođenu, mrzim se bez samog Teošak ovo je bio Frenki u punom sjaju, moglo bi se reći. Frenki Trojanac. Frenki je zapravo prvi među Trojancima, a koliko nas ima, sad bi vas pitao da podignete ruke, ali vas ne vidim. Svejedno. Završili smo razgovor sa Frenkijem, što hoće reći da je otvorena sezona lova, odnosno nekoliko minuta lova na karte za koncert, koji je, ja to tek sada primećujem zapravo za četiri dana. Mm Nekako mi ovaj februar, kao i uvek, uglavnom brzo prolazi, dakle 23 februara u Gun klubu. Mail, pretpostavljam da već znate, ali nije na odmet ponoviti. kupek odnosno thekupek at gmail.com Pišite, pišite, pišite, možda dobijete i koju kartu za koncert. A mi ćemo nastaviti kupek otprilike u sličnom ritmu. Anja je već na početku zapravo i najavila o čemu se radi. Pa, u hip-hop žiru smo večeras, u svakom slučaju. Da, najavili smo novi album Sinesteta, tačnije Inkognito Popare i obećali da ćemo pustiti dvije nove stvari sa tog albuma. I malo prije smo čuli je da kažemo, duet sa Sašom iz TBF. Pa evo, Saša. opet Saša, opet Saša sa Inkognito Poparom, Cyber Soba i opet Inkognito Popara sa jednim poznatim spličenom Juri iz Pa da poslušaš. Ne da je Dođi u moju da a da je projekcija Osjećam te tako jako, prejako Svaki put kad se spojim Kažu nepoznato budi strah A najveći strah noćno ptičnog je da se ničeg ne bojim S tobom postojim, a ne postojim Tvoj nik, dva slova, moj omiljeni akronim Bez fizičkog dodira tvoj diplom gospodin Primam poljubac u zagrljaju ko Augusta rodih, Ti skrivena me tjeraš do skrivenog sebe i spojim Sve bliže ko vidi dok se potpuno ne pripojim Od kad sam spojen na tebe potpuno predanost od bojim Kakav sajper ni seks se ne može pojebat soli Dođi u moju sajper sobu Ne pirovacan, daj od skruta Dođi u moju sajper sobu Ne pirovacan, daj od skruta Dođi u moju sajper sobu Ne pirovacan, daj od skruta Dođi u moju sajper sobu A ne projekcija iznutra Svaki put kada legnem u postelju Zamyślam tyka o wojenów, kako leżysz Jer i kad su oči znene, u su uperene Letni gređu, gore je usmjerenje Značna tiče perspektive, stvari su bezazlene I kad kiši, samo duboko diši Daj stvar što te tišti, postane dio mene Izraste iz mene, kod svijeće, u sunce i vodu Ti si ta hranjiva tvari zemlje Za moju slobodu, takozvano oslobođenje Ispaljeno sjeme u novo rođenje Na putu do vrha ko sljeme Aksi na zmaju, avatarske šeme Napustiš sljeme spremne i osvojiš Himalaju Spoštovanje i ljubav između dvoje ljudi što se znaju i prepoznaju Jer čemu skriva stvari kad se i onako doznaju na kraju Pazi s kime spavaš jer mnogi što skupa liježu se u stvarnosti uopće ne poznaju Dođi u moju cyber sobu Da daj dva do skruta Dođi Na moje virtualno rame stavi svoj virtualni Dođi u moju Kad silikatnom bogu Na pola puta od atoma do zvijezda Na čvrstoj stini svili smo Na kraju tuge, slipe ulice Kraj groblja di leže roboti samobice Učio sam pravila vještine strpljenja i čvrsto sam držao uvjerenja kao onaj majmun grudu soli U onom filmu ta divna stvorenja Divno stvorenje, bija laka meta Prodavali mi priču identiteta Patriotizam, vjerna nacija Red struktura, matura, prokreacija Konzumacija, sloboda, kreacija Rekreacija, mudrost, mirovina More, borovina, gotovina, status Svatim sve to flatus Kad ludost ludosti bal maske bal Kad se malo popije lice se otkrije Original biseri su sigurni u sefu Kod kuće oko vrata su savršene kopije Uvijek isto sranje, drugo pakovanje Iste laži u drugoj ambalaži Virova sam da je stvarno skruta a ne projekcija iznutra, skrenija s puta Privukla me tama, vodilo me sitla znanja Daleko od sranja, buka i galama Do zvijezda iznad nas i čovjeka u nama Pa u bezdan, raspa se na kockice Sad povezujem točkice Negdje sam čuo da ih ima 216 Kad ih spojiš padaš u nesvijest Kad ih spojiš onda poludiš kad se spojiš, tad se probudiš Zvijezde, zvijezdice, obrisi se naziru Valovi nadiru Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. kupio sam par auta Vozio par auta, razbio par auta Prodao par auta, opet kupio par auta I mučno tiklo od kantova zabluda Jer sve mogu bit sjelo Kupio sam par auta, vozio par auta Razbio par auta, prodao par auta Opet kupio bio auta i mučno tikom Od pa zabluda jer sve mogu I netan se nekad osjećam, nesritan svjetan Kada uopće nisam prisutan u tih trajima svita Pokretan sam sritan i lagano se gibam Pedalan priko pita, i za brzinu ne pita Dok ušima ti trasku zunčanika Lančani je negdje svjetlosti Sinergije vatre, zemlje, zraka, vode Sinestezije, ideja slobode Slavom i asfaltima među ljubimcima Smrcima CO2, smrljivih guzica, krvnih Pokreti, fizički okreti, ciklički procesi, psihički prometi, pritisci, oblaci uma, nebesima svijesti, valovi šuma, guma mi se sa cesti, vjeti iznutra, naviru vanka, pedalama dajem, petama vitra i ti na bicikli, ja iznad grada, oli mene čelije, neću više nikad. kupio sam par auta, vozio par auta, razbio par auta, prodao par auta, bio kar auta i mučno tikom Od pa zabluda jer sve mogu biciklom Kupio sam par auta, vozio par auta Razvio par auta, prodao par auta Opet kupio par auta i mučno tikom Od pa zabluda jer sve mogu biciklom Stick, pilu, zajebi regu, zajebi vozačku, ne dam za bengu Jer nije u redu, zajebi i kasko, prodaju ti steku zamuljenu maslom Ili pod paskom jebi GPS, imaš za spoiler, nemaš za jest Imaš za cincilator, nemaš za hranu, stavi majmu na auto, daj majmu u bananu A mene pusti da furam trekking, orientacijsko trčanje, duhovni mapping Ili ti ga spiritualno mapiranje, treba ti probi software, nešto tično hakiranje Reprogramiranje, sve što ti treba da obiđeš svijet Pedale na vrh prstu i si više za pet Centi od dolana za leđa pod putom 45 Jebo amortizer, jebo disk, sa špagom za plato, bran putom da ne od zvanja Pokren ušima ne stanja Voda u staku, voće ko hrana Sit sportski za duge pruge, nikakva banana Ljudnava ko u spektaklu pići da Rekonstruiram pljačku, ne koristim zvonce za obilazi mačku Džogerice dobiju po guzi, a kurve značku A ne od mene, milim se debaklu prva brzina, ne vidimo se u paklu Posti šica, pa gica na haklu Stres dobije pedalu, a problemi dvije Vozim se po nasipu, majka zemlja mi se smije I ja se smješkam ko da furam lađu Bez glavi pješaci na stazu mi zađu Prebrza svađu, pa kontenje Bracika jebo zagrebačku biciklističku sportsku stazu što ide u zgradu, stupil u ogradu Gradonačelnik nikad prije nije sjeo na bicikl kad nemoj se pravit glup Pa idem u Amsterdam da bajk furam ko čovjek srednji za ono što čipom blokira promet Bez tajnja, kilometra reže župčanik A meni se samo vrti brojčanik Za sve sjekice i braći što furaju fiksije Iz pecke i uljeta i zupčanik Ej yo, peace Vozio sam par auta, vozio par auta Razbio par auta, prodao par auta Opet kupio par auta i mučno tiklo Od kanto pa zabluda jer se mogu biciklo Kupio sam par auta, vozio par auta Razbio par auta, prodao par auta Opet kupio par auta i mučno tiklo Od kanto pa zabluda jer se mogu biciklom Klik, klik, klik. Ovo liči malo na ono Kenji Vesta i nešto, nešto slično tome. Hip Hop Kupek, nastavljamo, pa kako bi John Cleese rekao, and now something completely different. Jest. Pustit ćemo, ajde možda neki džingl koji vam je poznat, zapravo nije džingl, nego recimo najavica, a onda će malo više o onome što slijedi danas, a što će vjerovatno slijediti u buduće ispričati Ana. Anja. Jedan, jedan da radi, jedan, jedan. Dobar dan, je sve u redu? ja mi zdaju dure. Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. E, neko dobro štivo, Anja izvoli. Dakle, novitet u Kupeku, večeras premijerno. E, otvaramo novu rubriku ja se nam da će nam, da će nam ona postati um, pa... Stalna. Da, tako je, <laughs> stalna. E, dakle, bavit ćemo se kratkim, dugim anketama, kako već nazovemo tu formu. Pričat ćemo sa ljudima iz razno raznih sfera, umjetnost uglavnom, Dakle, muzičari, pisci, kritičari, glumci, mladi ljudi usponu, studenti, dakle, sa svima, sa svima. E, nemamo još uvijek ime za rubriku, mi nešto razglabamo kako će se zvati, tako da vaš predlog će nam dobro doći, otvorite na konkurs, pišite nam na thekupek.gmail.com Dakle, kako bi se zvala ta naša rubrika? Mi smo nešto mislili da se zove Slušam, čitam, gledam zato što, je u, zato što je u pitanju knjiga, film i muzika, tako je. Dakle, pričat ćemo sa ljudima koja je to knjiga bila ključna u njihovom životu, koja ih je odredila, usmjerila u nekom pravcu. I za početak mislim da bi bilo lijepo da poslušamo moju dragu prijateljicu Milju Branković, koja je inače iz Leskovca, a u Novom Sadu studira komparativnu književnost i bavi se slam poezijom, učesnica je mnogih pesničanja, javnih. Bavi se aktivizmom, performansom i svačim i ona je podijelila sa mnom koja je to knjiga bila. Koje štivo je njeno omiljeno. Neko dobro štivo, Slažem se s tobom, ovaj, da sam ja divna i perspektivna. To je potpunosti tačno, istiniti nije moglo biti. E, pa počet ću sa knjigom zato što Poslednje je i krenula pojezi iz frižera. On je jedan od razloga zašto sam ja počela da razmišljam o, o neobičavanju stvarnosti. Pitanju je lovac u žitu Selingerov i glavni junak Holden Caulfield. on je rekao, Holden, da je po njemu dobra knjiga, ona posle koje želi da, da izađe na piće sa piscem te knjige i da se druži. Kad sam ja pročitala knjigu nisam tela sa Selingerom da idem na piće, nego sa Holderom. On je postao moj omiljeni ortak. Najbolji. Holden Caulfield. On se ludira. To je njegova životna filozofija. Voli da glumi da ga neko upuca i tako pred ljudima da, da pada. <laughs> I stalno je on običavao stvarnost to jest svakodnevne stvari je posmatrao drugačije. Volao je da priča sa taksistima i da ih zapituje šta rade patke u, centru parku kad padne sneg, gde one odlaze. Nije našo na razumevanje, zato što su ljudi ne navikli na neobičan pristup, to jest ubičavanje. Posle toga sam ja krenula da čitam poeziju u busu, zato što je taj prostor u kome se ništa posebno ne dešava, prostor svakodnevnice i odličan prostor da se umeša. E, sjećaš se one scene kad je on bio u, vozu? A, sa... Kada je gledao onu curu? Sjećaš se? I pričao sa majkom njegovog uh, cimera. U stvari, neko ko je sa njim išao u srednju školu. Tako nešto. Sjećam se one scene kad je e, opisivao kako ona puši cigaretu. Sjećaš se? A... Ne znam da li, pa ne, pa to, mora da je ona, jer je imao samo jedan razgovor sa tom ženom, tu stvari da. bila majka i onda je on uh, njoj pričao kako je to divan student, a u stvari imao jako loše mišljenje o njemu i bilo mu je zanimljivo da si igra, to jest da glumi. On je stalno glumio, preuzimao neke uloge, govorio je da je stari, ne znam. Ne mogu da se setim tačno, ali i u tom razgovoru u vozu on je eh, imao taj drugačiji pristup nekog drugog. I stalno je menja uloge, je te mm, paralelne živote kroz svoje likove. Nije uvijek bio jedan, nego se stalno menjao. To, toga se jedino sjećam, pošto sam davno čitala. U prvom srednje, ja mislim, to nam je bila lektira. Je, nama nije bila lektira, ja sam to kasno slučajno, ne znam ko mi je preporučio, hvala mu. Ali, uh, meni se isto slična scena desila u vozu. Mm, ja i moj prijatelj smo se sreli, on je krenuo iz Beograda, ja iz Novog Sada i rekli smo ja ću te naći u kupeo i pretvarat se da te ne znam i mi ćemo se upoznati tu. I preko puta nas sedela je neka devojka i sve vreme slušala šta mi pričamo, to jest uh, ono što smo glumili, improvizacija naša. Ja sam pitala njega da li mogu da sednem, onda sam pričala kako sam ja hrišćanski odgojena strogo, ja sam jako smerna, ali mogla bi da krenem s njim, on je meni tad kao predložio da prespavam kod njega i onda se ja krenula da namerno sablažnjavam čoveka koji je tu posmatrao sve to i onda je u nekom trenutku prokomentarisao kakva, kakva, nešto bi bio negativan zato što sam ja eto tako taj hrišćanski moral ismejavala kroz ironiju. Da. I posle nekih sat vremena naše glume, ta devojka preko puta počela se smeje kao ne mogu više, stvarno. Vi se znate, jel da? Kao da, provalila si nas. <laughs> Propalo je, propalo je. I rekla je, ona bi žala da nas ponovo vidi, to je da pristuje našoj mini predstavi u vozu. I od tad sam ja htjela da to radim u kupejima, da se bavim pozorištem. To može svako, zato što tu si u prostoru gdje je publika koja ne može da izađe, pa će morati da prisustvuje tvoje predstavi. To je super. Što znači, nije mi nikad palo na pamet. Njoj nije bilo dosadno, tih sat vremena je prošlo veoma brzo, smejala se, nama je bilo lepo, njoj je bilo lepo. Igrali smo se kao Holden Coffee, to jest ludirali smo, to je termin koji on koristi. Dakle, to je taj uticaj Selingerov, to jest Holdenov. Pa da. To on isto radi u vozu. Ja sam tek posle shvatila koliko je to slično i zašto sam ja vjerojatno krenula to da radim. Čuli smo Milju Branković, koja je podijelila s, nama svoje mišljenje o Selingeru i glavnom junaku. Također je bitno reći da se ova rubrika neće baviti samo knjigama, već i filmovima, kao i muzikom, nekim žanrom, bendom, autorom, stvaraocem. Hoćeš reći zapravo svim onim čim se i kupiti, inače. Da. E, da, to je to sveto trojstvo. A sada jedan također mlad čovjek, 25-godišnji glumac iz Beograda Ivan Radinović je podijelio s nama koja je to knjiga bila ključna za njega i on je to interpretirao kako drugu nego na taj glumački način u tom maniru. Gospodo, mi ćemo se sada rastati. Uskoro ću ovaj grad ostaviti možda na vrlo dugo vreme. Golubovi moji, dajte da vas tako nazovem, golubovima. Jer ste vi svi veoma nalik na njih, na te lepe i sive ptice. Sada, u ovom trenutku, kada gledam na vaša dobra, mila lica, mila moja dečice. Vi možda nećete ni razumeti šta ću vam kazati, jer ja često govorim nerazumljivo. No ipak upamtite, pa ćete se posle nekad složiti sa mojim rečima. Znajte da nema ničega višeg i jačeg i zdravijeg i korisnijeg za budući život nego kakva lepa uspomena, a naročito koja je ponesena još iz detinstva. Vama se mnogo govori o vašem vaspitanju, a jedna tako divna, sveta uspomena, očuvana iz detinstva, možda je baš najbolje vaspitanje. Ako čovek ponese mnogo takvih uspomena sa sobom u život, onda je taj čovjek spasen za ceo život. Dostojevski, braća Karamazovi. E tako, dakle, krenuli smo sa novom rubrikom u Kupeku, nove mlade snage su doprinele tome, Anja i Jelena, slušat ćemo to i sljedeći put, nadam se, mada sljedeći put će biti malo specifičan, jer će, kao što sam na samom početku najavio, uh, Kupek po prvi put zapravo biti otvoren za javnost, za sve vas koji slušate, koji želite da slušate, koji želite da dođete. Najavili smo zapravo u samom početku da se i No FM zapravo seli dole u Karađorđevu, u galeriju, pa će bukvalno čitave nedelje biti jedan zanimljiv program, a u utorak narednog naredne nedelje e, u Kupeku ćemo imati prilike da slušamo i Vladu Arsenijevića. Pričat ćemo o novom rezidencijalnom programu pisaca, drugom, koje su zapravo oni, odnosno Krokodil, udruženje, kako li već da ih nazovem, e, pokrenuli. Pričat ćemo ono što je zanimljivo i po prvi put u Kupeku zapravo i o književnosti za decu pošto će gošća biti Jasminka Petrović između ostalog. A, Anja je najavila našeg beogradskog gosta iz Užica. Da. Hoćeš da ponoviš? U pitanju je Ljuban. Umjetničko ime mu je Shrink FM. Da, i sad u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, vrlo je moguće da ćemo pripremiti i još neko iznenađenje. Dakle, sljedeći utorak od 20h kupek uživo na otvorenom. Ovo, me posjeća ko ono ljeto na bazenima, pa <laughs> ljudi mogu da dođu, da uživaju. <laughs> Kad bude toplije, verovatno ćemo i neki bazenčić da napravimo. Ok, 58. kupek po redu ćemo zatvoriti onako kako smo zapravo i počeli i kakav je većinom bio. Najavit ćemo koncert 1. E, marta opet u Beogradu, u Božidarcu, dolazi ekipa General Wu, Kanđija i Gole žene, Toksara, DJ Pipsi DJ Diri Heri, Heiri. Da, i poslušat ćemo generala Vua i taj čini mi se njegov posljednji singl koji se zove kako? Repčuga. E, ništa, e, Anja i ja vas pozdravljamo. Jelena je negdje tamo daleko, iza sedam mora, iza sedam gora, blizu mora. Ako Veliki pozdrav Jeleni. Mi se slušamo sljedećeg utorka. Evo ovaj kupek je trajao okruglo dva sata, da ne ispadne da smo suviše dosadni. Uživajte. Laku noć. Samo pusti dobar bit, svima mamu ću vam jebat Ubija mikrofon kroz vene, rep kola Ja sam stara, trenutna i buduća škola Svi me slušaju dok kroka muži voć provincije Studenti, radnici, inspektori iz policije Vole dobar rep, bili stari ili mladi Reperi, pokazao sam vam kako se to radi Ako repaš nisi reper, ako plešeš nisi breaker Ako predstavljaš se lažno nisi ništa nego faker Moderni reperi žele zvučati moderno A zvuče mi odvratno ko da falšaju namjerno sipaju pjesnike da dokopaju setera Karijeru završe ko Big Brother sa hrpom pedera Propadnu do kraja, ne mogu zaraditi plaću Da se svide publici, puše kurac izdavaču Žele na to pistu tinejdžerice i vrisku Buraju se jako da budu u žutom tisku Smanje slova nešto love i još više blamaže Egomanijaci moraju biti u centru pažnje Meni je baš drago šta god zažele nek budu Stave umjetne nokte, šmrću bijelo nose bundu Gume zvijeste, prodaju loše priče Ako ponekad nastupe to uglavnom je za piće ovo je rap čuga Ko kada klima se glava, ko kada pije se pivo, ko kada puši se trava Ovo je rap čuga, a kad ste gladni i mladi Reperi, pokazao sam vam kako se to radi Ovo je rap čuga, ko kada klima se glava, ko kada pije se pivo, ko kada puši se trava Ovo je rap čuga, a kad ste gladni i mladi Reperi, pokazao sam vam kako se to radi Gledam kamuflaže i većinu kako laže, kako imaju gaže i prodaju zlatne tiraže Prodali su buzicu za kasicu, prasicu, izbacili repera, ubacili pjevača Veći od hip hopa šire obzore ko fol Koriste rep samo zvuče ko rock'n'roll I note lake za djecu djedove i bake Uz loš rep obrađuju tambure i narodnjake Himne za sportaše na spotu pale baklje I ja navijam al to su žvake za seljake Svaki nek se makne kada dođem svi su tihi Na drogirani player su tekstovi im plitki Neki su bakati ponašaju se nonšalantno A ja militantno vatru otvaram konstantno Kurac ste MC, još manje ste igrači Vi ste na dječjem doplatku a ja rap ga na Ja sam govna i Vi ste cesta jako tači Za moje tenisice papci vi ste otirači Prijete da sam star pokušavate me prestić General je predsjednik ima obrve ko Mesić Slušaj Vukovarca šipko pan zemaljca Kako rime baca ko na stroju da ih štanca Rime ljuče od čobanca peku riječi starca General kao ne ali cijeli Balkan bamsa Punim klubove, punim uši, punim bitove Punim kad se isprazni na albume, punim hitove Ubijam likove što pišu loše stihove I vjeruju u mitove da mogu mogu srušiti ikone Ovo je rap čuga Ko kada klima se glava, ko kada pije se pivo, ko kada puši se trava Ovo je rap čuga A kad ste gladni i mladi Reperi, pokazao sam vam kako se to radi Ovo je